الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لك يزيشم الله جل شانه لك صلوات السلام أن يقومين لك odabranika محمد صلى الله عليه وسلم i njegovu časnu porodicu i sva shabe. samom početku molim uzvišnog Allaha Đelešanuhu da sa svakim vašim korakom do ovog mjesta ovdje Allah izbriše pojedan vaš grijev i da vam podigne darak i stepen kod sebe i da nas sve udalje od džahennemske vatre a uvede u njegov džennet. istinu govoriti u ovakvom društvu, a ja vas ne smatram ni malo neuki, mislim da dosta toga znate i da ste dosta toga čuli na ovim predavanjima koji se drže ovdje godinama, je veoma težak zadatak. Naime, ne mogu vam ja ništa novo reći što vi ne znate jer ste vi to sve do sad čuli. Ali Allah šanu kaže inne zikra tenfa u mu'mini. Posjeta ili posjećanje koristi vjernicima. I ja vjerujem da mnogi od vas bi održali možda i bolje predavanje i rekli bi iste ove riči koje ću ja vama reći večeras, pa zbog toga je možda i ovaj moj zadatak težak jer se vama obraćam koji imate jedan zavidan nivo znanja iz ove vjere. Znate, kad majstori prave kuću, kad god prođe kakav majstor, uoči neku grešku, kada ono ovdje je pogriješio. Razumijete? E tako, ja uvijek se plašim da ne napravim neku grešku, jer sve vas ovdje što me slušate smatram majstorima, jer ste godinama godinama ste slušali predavanja, slušali ste vazove, nasihate i ja vjerujem da vam to nije dosadno, nego da vam to samo povećava vaš iman, produbljuje vašu ljubav u srcima prema Allahom i njegovom poslaniku sallallahu alihi wa sallam. Ja molim Allah za šanu da nam omili iman u našim srcima, a da nam omrazi griješenje i nepokornost njemu. Jer uistinu kad čovjek dođe na taj stepen, da, da mu ima bude drag, mio, onda znači da je se oslobodio svojih strasti, to jeste da je on preuzeo e, kormilo svoje ruke. Znači, uspio je da, kon, da kontroliše sebe, a govorili smo o strastima. Znači, kad ti, u onom momentu, kada postigneš tu deređu, da ti imam bude toliko drag, druženje sa hadisima Allahog poslanika, učenje Kur'ana, a da ti je svaki vid griješenja, nepopornosti, mrzak, znači da je Allah Želešanomu te uzdigao na stepen mu'mina. Allaho i dobri robova koji ga se boje i onda kada su na sam. Večeras ćemo, cijenina braćo, govoriti o vasijetu Allahog poslanika sallallahu alihi wa sallam koji ga uputio Mu'ad ibn Džabal radijallahu anhu prenosi Moaz da mu je poslanik oporučio deset riječi. Znači oporučio mu deset riječi. Faqad, la tušrik billahi šeyan, wa in kutilta, wa hrikt. Prvi vasijet, ili prve riječ koju vam putio Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jeste nemoj činiti širk Allahu nije u čemu, pa makar bio ubijen ili spanjen. Naime, o širku ste mnogo čuli. I znamo da je to grijeh koji Allah Žešanovu neće oprostiti, a sve druge će grijeh oprostiti ako on to bude htio. In Allahe la jagferu, ni ušrake bihi, va jagferu, ma to ne dali, kjeli me ješa i to kome on hoće. Naravno, postoji moment kada čovjek može poreći svoga gospodara svojim jezikom, ali ne svojim srcem, a to je moment kada je čovjeku izložen, kada mu je život u opasnosti. Da porekne Allah, da porekne i da prizna ono što nevjernik, neprijatelj traži od njega, da spasi sebe i svoj život, ili svoju porodicu, ili skupinu muslimana, dopušteno mu je to, Međutim, ako ustraje na tevhidu i pogine na tom putu, zagarantovamo je džennet. Znači, jedna i druga opcija su znači, ispravne, međutim, onaj ko ustraje na tome i ako pogine na tom putu, znači zagarantovamo je džennet. Sljedeći vasijet Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, neću se zadržavati na širku jer su vam poznate te stvari, vjerujem da ste i prije u ranim predavanjama slušali o širku. Naravno, mi hvala Allahu Želešanuhu, niko od nas ne čini širk Allahu Želešanuhu, vjerujemo da Allah Želešanuhu nema niko ravan, na njega se oslanjamo, u njega vjerujemo. Zato ću prijeći na drugi vasijet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je uputio Muaz ibn Džebelu, a to je وَلَا تَعْقَنَّ وَالِدَيْكَ Nemoj biti nepokoran svojim roditeljima. Pazite, ovo su sve veliki grijesi na koje poslanik upuće Moaza da ih se kodi. Tako, večerašnja naša tema će biti vezana za poslušnost roditeljima ili zabrana nepokornosti roditeljima. Naime, poslanik sallallahu alihi wa sallam ukazuje na veliki stepen roditelja u našem životu. I pogledajte, mi smo ovdje na ovom svijetu, na Dunjavuku, zahvaljujući uzvišenom Allahu Đelšanu koji nas je stvorio i uzrok našeg bivstovanja ovdje jesu naši roditelji. Zato Allah Đelšanu kaže وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا Allahu robujte, nemojte, nemojte mu nikoga ravni smatrati وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانِ Nakon toga nam naređuje da činimo dobročinstvo našim roditeljima. Zašto? Zato što su oni ti koji su uzročnici našeg bivstvovanja, našeg postojanja na ovom svijetu. Zato prvo moramo se Allah Želešanom zahvaliti našem gospodaru koji nam je udahnuo ruh, a zatim, znači, ta zahvalnost, znači, ide našim, našim roditeljima. Onima koji su, znači, na tom, na tom drugoj lestvici, na drugom stepenu. Jer Allah Želešanom kaže, وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ Mi smo oporučili čovjeku da svojim roditeljima čini dobročinstvo. U drugom majetu Allah što kaže ima jeblu vanne indake al kiba kada dosegnu kod tebe starost, ahaduhuma eukilahuma, jedno od roditelja ili oboje roditelja. Pazi, Allah šanom kaže kod tebe, znači u tvojoj kući, ne u staračkom domu ili na nekom mjestu odvojeno. Pazite, teško je roditeljima kad mu kažeš mati, eto ja što tebi napravit ću ja tebi kuću, daću ti stan, daću ti što god poželiš. E, što god ti zatreba, samo me nazovi, ja ću doći, ali nemoj biti sa mnom. U istinu je to roteljna teško. Zato Allah kaže, ima jeblu vanna inda kelkiba, kada do, do, dosegnu starost kod tebe. Znači, možeš ti pružiš da hoćeš u njavučku, ali nezahvalno je da ti prema svom roditelju, prema svojoj majici, prema svome ocu, postupiš na takav način A oni su se brinuli od tebe kad si bio nejak, kad si bio nemoćan. Nisi te poslali u, u, stara, u tamo dom za nezbrinutu djecu pa rekli eto sine ti budi tu, mi ćemo slati svaki mjesec da se oni brinu od tebe. Što, što god bude trebalo samo da se mi ne brinu. Nisu tako postupili. Nego su provodile noći brinući o tebi. Ako se prehladiš, gripa, pa razne druge bolesti po bolnicama, s tobom išli, brinu se, neprospavane noći, osjedili zbog tebe. I u istini su roditelji spremni da za svoje djete urade bilo šta. Bilo šta da urade za svoje djete. Ali djeca to zaboravi. Znači, djete kad odraste, zaboravi sve to. On hoće da počne svoj život, ali bez koga? Bez roditelja bez onima koji, bez onoga komu je najviše pomogao da uzraste, da se da postane svoj čovjek, da, da ima svoju porodicu, on na kraju želi da se kutači radi čega, radi svoje žene ili radi djece. Subhanallah. I često puta, često puta djece to ne vidi. I mati će to progutati, što kaže. Teško je. Isplakat će se. A ti pošto se izastavite tim dunjalučkim uživanjima, ne vidiš, ne vidiš šta, šta radiš, koju pogrešku radiš. Jer Allah kaže, ima je bruhanna inda kel kibar, kada dožive kod tebe starost. Jedno ili oboje, فلا تقل لهما اوف نمو يمرچني اوف ولا تنهرهما نمو يفوكاتي نمو Pa kul lahuma qawlan karima. Ili se obodi prema njima. Jer zamisli doći jedan dan, znači tvoj roditelj sada živi, ali doći jedan dan kada neće biti tvoji roditelja. Znači nema Znači doći dan kada će oni doći, znači nadaj da preseli na ahiret, pa ćeš poželjeti da popiješ kafu sa svojim babom, da popiješ kafu sa svojom majkom, da se ispričaš s njima, Pa će doći moment kada ćeš stati na njegovu kapu, činiti dovu za njega. Molit ćeš Allah Đelešanu da ti pokaže njegovo mjesto u džennetu. Na trenutak da se vrati na dunjalu pa da mu činiš dobročinstvo, da ga nosiš na svojim plećima, da mu se odlužiš za sve ono što je uradio za tebe na ovome svijetu. Zato su braćo i nastali, možemo slobodno reći, razni vidovi, ne znamo, tevhida, hatmi. Zašto? Zato što su djeca bila nepokorna svojim roditeljima, dok su oni bili živi. Pa onda deda se odluži svog babi na neki način. Znači, poželjet će čovjek da se odluži svojim roditeljima, a ne možemo im se nikako odlužiti. Znači, makoliko mi nastavali, makoliko novca uložili, truda, ne možemo im se odlužiti, jer su oni uzročnici našeg obstanka. Oni su uzročnici našeg ovdje prisvojanja, da smo mi sada ljudi, da imamo porodice. Oni su se brinili o, o nama kada smo bili mali i nejaki. Zato ova šalma kaže, voda ten herhuma, nemoj povijekati na njih. Pazite, roditelji kad dođu u starostnu dobu, znači često njihovi postupci budu kao postupci male djece brzo se naljute, brzo planu, brzo reaguju na neke stvari. Znači, mi moramo shvatiti da, da je to taj period, jer moramo shvatiti kroz, kroz šta su oni sve prošli da bi mi bili, e, da bi mi stali na svoje noge. Babo išao radio tamo negdje u inostranstvu da bi mogao ishrani djecu i školovati djecu. Mati se brila o zdravu, o obrazovanju djece i tako dalje i tako dalje Koliko su samo živaca pogubili, sjedi radi nas. Zato, znači, i zahvalnosti prema tome ne smijemo čak ni podignuti glas svoj وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Moramo im se plemenito obraćati na fin način. Blago. وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Znači, budi toliko pokoran prema njima, milosti. I reci, čini dovu za njih. وَقُلْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا I reci gospodaru smilujem se kao što se oni meni smilovali kada sam bio mam. Braćo, bio je, a možda vi znate tu priču, znači, jednom je timu koji je odrastao bez svog babi i njegova majka je bila bila je čovjek. Znači i nimala jednog. Ali ona se brinula o njemu. Stalno je vodila brigu o njemu. Nije imao babi pa ga je ona ško, školovala, išla zajedno s njim u školu. Međutim, djeca su se počele ismijavati s njegovom majkom, jer nije imala jedno oko. I onda on dolazi jednog dana i kaže, majko, ne moraš više ići sa mnom u školu, mogu ja i sam ići. Jer nije htio da se djeca ismijavaju s njegovom majkom i nije mogu podneti tu sramotu. Ali ona mu je i dalje bila na usluzi, što god mu je trebalo, ona mu je bila na usluzi. I tako Allah Đelešanu dao da je taj dječak bio odličan učenik, dobro je učio. Završio je škole, velike škole završio. Kaže, postao je i doktor. Posao ga je odnio jedan drugi sasvim grad, pošto je bio tražen doktor i poznat, otišao je da radi u drugi grad. Kaže, oženio se, dobio djecu, i mati poželila svog sina. Znači, poželila da ga vidi, a on ne pita za svoj mlad. Znači, zaboravio je sve ono što je ona uradila prema njemu. Mati poželila sina i sazna gdje se on nalazi. I čula je ona da se on i oženio, da ima djecu. I ona skupi neki para i zaputi se na tu adresu gdje stavljaju njen sin kada je došao tamo u to mjesto i kada je našla stan svoga sina, pozvonila je, tada su izašla djeca na vrata i izašao je njen sin. Djeca kada su je vidjela prepala se, jer nisu znali svoju namu, nisu znali ko je. Prepala se od njenog izgleda, žena bez oka, došla im na vrata. A onda sin kaže, mati što si došla, kaže. Pa kaže, sine, poželila sam te. Zaželila sam te. Zar nisi svoju majku poželio? Pa kaže, vidiš da mi, kaže, djecu, kaže, prepadaš. Što si, kaže, došla? Naravno, kao i svakoj majici i svakom insanu, tako nešto mu bilo veoma, veoma teško, ona se okrenila i vratila svojoj kući, naravno uplakana, Nije prošlo puno od toga, zadesilo se je bolesti i presela je na hiret. Ovaj mladić koji je zaboravio na svoju majku, zaboravio na njeno dobročinjstvo, dolazi mu vijest da je majka umrla. Dolazi u to mjesto, u to svoj rodni grad, rodbina se okupila. Svi se okupili kažu imamo za tebe jedno pismo koje ti je majka ostavila u Aziji. Kada je pročitao to pismo, naravno da se je izgubio i da je počeo plakati, u tom pismu njegova majka, koja nije imala jedno oko, je napisala, kaže, makoliko ti mene prezirao, ja sam opet, kaže, zadovoljan s tobom. Ali želim ti na kraju svog života reći da čitavo vrijeme što si me prezirao i to što nisam imala oko, ja, kaže, nisam bila čarada, nego je tvoje oko bilo u opasnosti kada si se rodio pa je doktor predložio transplantaciju oka. Ako neko ima dobrovoljno da dadne oko, pa sam ti ja je poklonila svoje oko kako bi ti mogao gledati svijet. Pazite, čitavo vrijeme majka, znači, to nije govorila svom djetetu. Nije mu potencirala na tome, to je moje oko, ja sam ti dala, plati mi. Nego je gledala prosperitet svoga djeteta. Gledala je da njegovo djete uspije. I tako se, po, tako se ponašaju pravi vjernici. Pazite. Jedan čovjek kaže i na jedno kaže oko nije vidio. I došao mu od Amidži sin i kaže boli me stomak. On na njega zagalan, bio čovjek vjernik. Kaže nemoj se kaže nikad žaliti kaže ljudima na nešto što te boli. Znači, običnim ljudima, kad goreš boli na ovo, boli, kukaš na ovo, kukaš na ovo, on njemu kaže, nemoj se jaditi ljudima koji ti ne mogu otkloniti to. Znači, čovjek ti to ne može otkloniti, osim uzvišeni Allah Đelešanu. Jadi sa Allahom Đelešanu, kaže, vidiš ti, kaže, ove moje oči, na jedno doma, kaže, dva oka, kaže, ne vidim ali kaže to niko ne zna, kaže čak niko od mojih bližnjih ne zna, kaže već 40 godina ne vidi, na jedno od, kaže od ova dva oka ne vidi, a kaže niko to ne zna moje, kaže. Nikom se nije žalio, Allah šalju mu tako dao, pomirio se s tim, zadovoljan sa Allahom odredbom i ne želi se nikom, zadovoljan s tim. Naime, jedan od najvećih grijeha koje Allah Žešanu neće uprostiti jeste nepokornost roditelja, nepoštivanje roditelja. I srđba roditelja znači srđba uzvišenog Allah Žešanu. Vjerujte, čim je roditelj na tebe srbi, pazi se, znači pazi se nekoga zama, pazi se neke nedači. Nemoj nikad naput krećati ako je mati u kući ljuta, nemoj. Bolje ostani, traži halal od mate i pa idi naput. Pazi, jer sržba tvoje majke prema tebi je sržba uzvišeno Allah, ali nešto će se desiti sigurno. Jer si ti u ovoj sržbi, nisi njegovom rahmetu. Zadovoljstvo tvoje majke prema tebi je zadovoljstvo uzvišeno Allah, ali šalim. A ja vjerujem da smo se svim tu uvjerili, lično. Svako od nas. Ispričat ću vam također jednu priču koju Al-Bagavi bilježi u, u svom tefsiru, a i drugi osim Bagavi, a vezane za suru Bekara. Naime, kada je Musa alaihi salam وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة i kada Musa reče svome narodu da zakolju kravu I kada sam to jedno učinili, ta, to ukazivanje u suri Bekara vam je poznato. Naime, radi se o jednom bogatom čovjeku, Al-Baba mi spominje tu priču u svom tefsiru, o jednom bogatom čovjeku iz Benu Israila, koji nije imao nasljednika osim sina svoga brata. A taj sin njegovog brata je bio siromašan, čovjek, siromašan mladić, I to siromaštvo mu se toliko odurilo da nije mogao čekati kada će Amidža umriti. Pa se odlučio i šeitan ga naveo da ubije svoga Amidža. I tako je on ubio svoga Amidža i tijelo tog čovjeka odnese u skoro drugo selo, drugo naselje i ostavi pored puta. Kada su ljudi došli i okupili se oko tijela, ne znaju, ne znaju ko je ubica tog čovjeka, ne mogu napraviti nikakvu analizu, nisu to bila ova naša savremena savremeno doba o kojem se može ispitati, tako, ne bilo otisaka i tako. Predloži neko od ljudi, kaže, hajde otičite Musa'u alaihissalamu, pa nek Musa alaihissalam čini dovu svome gospodaru da nam on otkrije ubicu. Kale El Kelebi, kaže El Kelebi da je ovo bilo prije, znači nego što je u Tevratu propisan Kisas, odmazda. I oni su otišli Musa, alihi salam, i Musa učini dovu. A onda im naredi da zakolju kravu. Inna Allahe ya'murukum an tadbahu bakra. Kaže Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Qalu attakhiduna huzwa. Oni rekli se zar se ti s nama ismijavaš? To jest jer se s nama ismijavaš, mi te pitamo ko je ubica, a ti nam za uzvrat govoriš da trebamo zaklati kravu. A Musa kaže a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. To jest daleko od toga da sam ja od džahila, neznalice. Jer džahili, oni se ismijavaju s ljudima. Znači, nedoliko je Musa, alihi salam, kada ga neko pita za nešto i traži od njega da čini dovu, da se on s njima ismija. Znači, nedoliko je to poslanik, a nedoliko je ni vjernicima. Međutim, kada su ljudi shvatili da je znači, to ozbiljna stvar, onda su počeli pitati, a kakva je to kraj? Pa i Musa a.s. opisuje o kojoj se kravi radi, a naime radi se o kravi jednog također dobrog Allahovog groba koji je bio iz naroda Beno Israel i koji je imao dijete, a vidio je predosjećao da će mu smrti ubrzo doći, imao je jedno tele, pa je to tele izveo na proplanak jedan i rekao Allahumme inni estev, da'tuke hadihi l'uđle, libni hatta jekvun. Gospodar, ostavljam ti u emanet, to je da mi čuvaš ovo tele za moga sina sve dok ne porasti. Ubrzo zatim ovaj čovjek je preselio na Hiret i tako je to tele po propancima hodalo. Ljudi su ga viđali godinama i nikoga nije mogao uhvatiti. Stalo je bježao. Bilo je izetno lijepe boje. A ovaj njegov sin je bio veliki dobročinitelj prema svojoj majici. kada god vam spominje ovaj rivajet da je toliko bio dobar i poslušan svojoj majci i svome gospodaru da je noć dijelio na tri dijela. Jednu trećinu noći bi provodio i dadetu. Jednu trećinu noći bi spavao, a jednu trećinu noći bi sjedio pored vave svoje majke a onda kada bi svanula zora, otišao bi da nabere drva, stavio bi to na svoja leđa i otišao da proda na pijacu. A ono što bi prodao, opet bi tu zaradu svotu novca dijelio na tri dijela. Jednu trećinu bi podijelio kao sadakom, jednu trećinu bi dao za hranu, a jednu trećinu bi dao svojoj majci. Pa kalet lahu umuhu jevmen jednog dana njegova maj, majka mu reče Inna ebake varrathake uđle istavdaha Allah fi gajtatin keda fantalik fad'u ilahi Ibrahima wa Isma'a ila wa Ishaqa an yuddaha alayhi kaže sine tvoj babo jednog dana ostavio Allahu u emanet tebi jedno tele na tom i tom proplanku pa otiđi na taj proplanak i učini dovu Allahu da ti vrati to tele وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تخيل لك أنها شعاع الشمس يخرج من جبلها A znak da je to ta krava, jel da je to tele koje tražiš, jeste kada pogledaš u nju, učinit će ti se kao da iz njene kože izbijaju zrake sunca. Toliko će blistat, toliko je, znači, će biti blistavog izgleda. I bila je poznata među ljudima muzehebe, zlatna krava. Znači, tako izgledali lijevi. Rehusniha znači radi njene ljepote. I tako je ovaj mladić postupio i krava mu je došla i on je kravu odveo svojoj majci. A majka mu onda reče da tu kravu odvede na pijacu i da je proda, da se više ne pati, jer taj život koji on vodi je težak i naporno radi. I naravno, on pita sad majku za koliko da proda tu kravu. A onda mora reći da proda za tri dinara. I kaže, nemoj prodavati po nižoj ili po većoj cijeni bez moje konsultacije. Znači, ako ti neko ponudi manju ili veću cijenu, nemoj prodavati bez, bez toga da se posavjetiš sa mnom. I tako je krenuo na pijacu Kaže, Allah Želešanu je poslao čovjek, poslao meleka u ljudskom obliku da, da iskuša tog mladića, da iskuša njegov dobročinjstvo. Naime, Allah Želešanu zna, jer on ima apsolutno znanje. Znači, Allah Želešanu zna unaprijed sve, sve šta će biti, ali nam šalje, uprkos tome, šalje nama iskušenje, jer mi sami sebe ne znamo. Znači, mi nekada podlegnemo tim iskušenjima. Znači, kao što je podlegao Belan ibn Ba'ura. Jesmo govorili o Belanu? Hm? Nismo spominjali ovdje Belanu. Ali to ćemo poslije ovo, ovo kazivanje. Allah Rešanu poslao je Meleka koji mu je ponudio veću cijenu za ovo telo, tele od cijene koje je rekla majka. Naime, on mu je ponudio šest dinara, ali da ne pita majku. Znači da mu proda za, za šest dinara. On kaže, tako mi Allaha kada bi čitao ovo tele, kada bi mi dao zlata koliko teži o, ova krava, jer to je sad krava, kaže ne bi, ne bi te poslušao, ne bi ti dao. I ne bi, ne bi porekao ono što je majka od mene tražila. Kada bi toliko zlata dao, pazite pokornosti i poslušnosti prema majci. On se vraća svojoj majici i ispriča je to. Ona kaže, dobro kaže, prodaje za šest dinara. Kada se ponovo vratio dječak, on mu nudi više. Nudi mu osam dinara umjesto šest dinara, nudi mu osam dinara. On mu isto odgovara i vraća se svojoj majici. Naravno, majka je znala odmah da, da je to mene. Jer inače ljudi kad, kad prodajete ljudima nešto, nekad ti neće podići cijenu. Znači, <laughs> nastoji da, da spusti cijenu može li šta jeftini? A ti mu dadiš marku, dvije, pe, može li još šta jeftini? Znači, niko ne kaže, evo ti pet, ti mu daš pet, on, evo još pet. Znači, nema to, znači, to samo posluje se, <laughs> znači, takvo poslovanje, znači, pošto je žena bila vijenica, znala je da je to melek, i onda je rekla, idi, to je, kaže, melek, idi, i pitaj ga da li nam naređuješ da sačuvamo kravu ili da ih prodamo. Tada mene kreće vrati se svojoj majici i sačuvajte kravu jer će doći Musa ibn Imran i kupit će kravu od vas. Likatil juktel min bene Israil radi osobe koja je ubijena u bene Israil. Naime, to je ta krava koje je Musa a.s. naređeno da, da je zakonje. فَلَا تَبِعُهَا إِلَّا بِمَلَئِمْ مَكْسُهَا دَنَانِيرِ i nemojte je prodati osim za veliku svotu novca. I tako su oni zadržavali tu kravu sve dok nije došao Musa ibn Imran i Izraelčani dok nisu uzeli, kupili od tu, tu kravu oni za veliku svotu novca. I naravno, kada je Musa alaihi salam e, udario, znači tu kravu, e, tom kravom udario tog mrtvaca, Allah Lišanu je dao da pred njihovim očima ta osoba oživi i kaže ko je ubio. Pazite, to je jedan ajet, jedan ajet, znači ljudima muadžiza, čovjek je oživio i rekao koga je ubio, zatim je, zatim je pao mrta. I vidite, iz ove s druge strane, kolika je vrijednost pokornosti roditelji. Znači, makoliko situacija bila teška, siromaštvo, pokornost roditelji, znači, oboga, obogatit će potom. Znači, taj beričet roditelja i ta pokornost roditelja osjeti se, osjeti se tokom života. A sada ću vam ispričati, a to je vezano za ono naše predavanje prošle, a vezano za sljeđenje strasti o, o Belam ibn Ba'ura. To ukazivanje isto se bilježi u tefsirima, a vezano za ajet kojim Allah šanu kaže vetlu alihim nebe ladi atejna hu ajatina fan salaha minha ispričaj im onome kome smo mi dali naše ajete fan salaha minha pa se on okrinuo fa etba'ahu šeitanu fa kane minel gavi i kojeg je šeitan znači sustigao i on je odšao u zavod وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Ali smo htjeli mi bi ga tim ajetima uzdigli وَلَكِنَهُ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ Ali on je poletio za dunjalukom, dunjalučkim uživanjem. Naime, radi se o jednom dobrom Allahom robu koji je također bio iz, u vrijeme, znači živio za vrijeme Musa alihi salama na području Šama, Siriji, gdje danas vodi rat, E, po imenu Balaam ibn Baora. Ta jedan Allahu rob je bio učen čovjek i bio je poznat da mu se dove uslišavaju. Znači što god bi on znači putio Allahu za dešanuhu, dovo Allah mu odmah uslišao. Znači bio je poznat po mu steđavu da'la. I kažu Neki kaže da je znao Allaho stoto ime, pa da bi Allah zavolio tim stotim imenom, i Allah mu uslišao dom. I kaže, došlo je su Musa alihi selam i njegov narod pred, pred to njegovo mjesto, pred taj njegov grad sa vojskom, pa su ljudi pomisli da će Musa alihi selam, su oni došli iz Iraka, došli su tu u Šam, na selu su Šam, pomisli su da će Musa alihi selam njih protjerati iz Šama i da će, nas, da će se tu naseliti e, Beno Israel, sinovi Israelovi, i oni dolaze kod Belama, znaju da je on ima, ima dobu. Dolaze kod Belama i traže od njega da čini dobu protiv Musa i njegove vojske. Naravno, Belam njima kaže, jeste li vi normalni, kako ću ja činiti dobu protiv Musa, ali i salama. To je poslanik, Allaho poslanik, s njime su meleci, s njime su Allahovi odabrani robovi, i ne dolikuj meni kao učenom čovjeku i pobožnom čovjeku da činim dobu protiv znači, jednog Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali oni Belana počeše da zavode i da mu nude razne poklone, razne pozicije u društvu i Belan je tu podlegao njihovim podmićiva, tako da kažem. Otišli su zajedno na, jedno, na jedan proponak, na jedno brdo koji je, sa kojim se vidjelo šatori u kojim je bio Musa, ali i salam, njegova vojska i njegov narod. I Belan podiže ruke da učini dovu protiv Musa i njegovog naroda, međutim, njegov jezik je izgovorio sasvim suprotno. Izgovorio je znači da Allah uništi Belama i njegov narod. I sad oni kažu Belamu, pa ti kaže Belame nisi učinio dovu kaže, protiv Musa i njegov narod, nek se učinio dovu protiv, protiv nas. Kaže on, to je izvad moje moći. Znači ja sam htio učiniti tu dovu protiv Musa, a ovo šamo je dao da jezik suprotno govori. Nekim predajom se spominje da je Belamov jezik ispružio se skroz da njegovi prsa, I onda je on tada rekao otišao mi je Dunjaluk i Ahiret. Izgubio sam Dunjaluk i Ahiret. Znači taj kerame, to što mi je Allah šanu dao, otišlo od mene. Kaže, ostale su mi samo zavjere i spletke. I kaže, sad ću vam kaže, reći jednu spletku kako ćete ju uništiti. Pazite. Znači, od onog velikana, zato Allah kaže, وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا Mi bi ga uzdigli s tim ajetima, sa ilmom, sa znanjem. Walakinahu akhlada ila al-ard, ali on je poletio za dunjalu. Toga povuk. Wattaba'a hawa i slijedio svoju strast. Zato smo govorili da je strast najopasnija za čovjeka. Wattaba'a hawa. Jer strast vodi čovjeka u provali, vodi ga u džahennem. I on njima sada daje savjet kako da unište Musa i njegov narod. Kaže, nagizajte svoje žene, uljepšajte i pošaljte u taj kamp. Dovoljno kaže, samo da jedan, posluž, da, je, da jedan učini blud, kaže, svi će, kaže, biti uništen. I tako su oni uzeli najljepše žene, nagizali, nakitjeli. I jedan od velikana iz naroda Musa i Salama svidjela mu se jedna. Kada je vidio, odmah je uhvatio za ruku i otišao pred Musa i Salama. Kada je došao pred Musa i Salama, kaže, čudim se da mi nećeš reći da mi je ovo haram. Kaže Musa i Salama, jesu haram ti. Ostavite, to, to ti je haram. Kaže, tako mi Allah nećete u tome poslušati. Znači, pazite aroganciji i oholosti židova. I koje je samo Belaje imao Musa alaihi sallam, sa svojim narodom. I tako jasni dokaza, niz dokaza, ajeta, oni su tako bili arogantni i oholi, da je Musa alihi selam nije znao kako da postupi s njim. Znate, tamo kad, kad treba da uđu u Palestini, a, kad samo vi ušte, znači, idheb ente marabu kefa qatila, idi ti, tvoj bog, tvoj gospodar, pa se borte, mi ćemo ovdje sjediti mi ćemo ovdje sediti. Šta Musa i Salam kaže? Ja nema moć gospoda na njima, znači ne, ne može mi ništa. Pazite te arogancije e, znači, sinova Israela i prema Musa i Salam znači, i nepoštivanja Musa i Salam. Znači dolazi i odvodi tu, znači odvodi u svoj šator. U tom momentu Allah Đelešanu spušta znači spušta kugu, spušta kugu na, na, na Benozaju i kaže kuga nosi, nosi živote. Znači masovno ljudi počinju umirati. Neki prve spremljaju da je 20.000 ljudi u dijenotar od kugi da je umrlo. U ovoj priči spominje se, spominje se da je Fenhas, jedan od vojskovođa Musa, ali i koji nije bio u tom momentu prisutan, ubrzo došao ubrzo došao, Allah Lišanu mu je dao snagu, dao mu je veliku građu, tijela. Upitao je za razlog kuge, zašto, zašto je došla kuga, oni su ga uputili i rekli mu šta je bilo. Odlazi u šator i svojim željeznim kopljem je oboje probija. Tad je iznio oboje na koplju i rekao, Allahu, evo ovako mi postupamo s onima koji su tebi nepokorni. I Allah Lišanu je podigao kugu sa naroda Benu Israil. A ovaj Bela'an ibn Ba'ura je ostao do kraja života da čini nered i da čini fesad na zemlji. Pogledajte, ovo je sad primjer znači, lošeg postupanja ili e, sliđenja strasti. Koja je to opasnost od sliđenja strasti, od velikana učenog čovjeka koji ima Allah šalim dao keramete, znači dao mu dobu, što god je poželio mogu imati, on je pohodio za dunjalučkim, da, dunjalučkim ljepotama i za onim što su mu ljudi ponudili, a ostavio, znači, vječnost, ostavio vječni džennet i Allaho zadovoljstvo. Naime, zapamtit ćemo ovaj vasijet Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a to je da roditeljima nikada ne smijemo činiti, da ne smijemo nikad biti neposlušni, asije, nepokorni i znajmo da zadovoljstvo naših roditelja je zadovoljstvo uzvišenog Allaha Žešanova srđba, naših roditelja je srđba uzvišenog Allaha Žešanovu. Nastojimo da kod naših roditelja zaradimo džennet na ovome svijetu i da nas Allaha Žešanovu zajedno s njima skupi i sastavi u dženeti. Allah kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانِ Oni koji budu vjerovali i će im porodice budu slijedile u imanu أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Mi ćemo im porodice njihove pridružiti u džennet وَمَا لَتْنَهُ مِنْ عَمَلِ مِنْ شَيْءٍ Znači kako bi bili svi zajedno u džennetu, mi sa našim roditeljima, sa našim porodicama, potrebno je da se podpomažemo u dobročinstvu, da se brinemo u našim roditeljima i da ih neprestano činimo dobročinstvo. Božem Allah i Šanuhu da vas nagradi svakog dobro i da nam oprosti naše grijehe.